ขอฝากหลวงพ่อคม 觉性应该增强了好多了。ใช่ไหม是这样吗？อืมนี่แหละเนาะสตินะความรู้สึกตัวเนี่ยนะเราฝึกให้มันมากๆนะ觉知觉性我们要常要精进的训练หลวงพ่อเทียนท่านเปรียบเทียบว่าสตินะ เหมือนกับแมวนะ ความคิดความหลงเปรียบกับหนู龙伯天举了一个例子，觉性呢，有形，哎，就像猫，我们的妄念就是妄，我们的妄念就是老鼠。嗯，แต่ก่อนเนี่ยนะแมวนะมันตัวเล็กนะเพราะว่าเราไม่เคยฝึกสติเลย过去呢，我们的哎、猫呢，因为很我们的猫非常 很小，因为没有培没有训练过觉性。嗯，แต่หนูเนี่ยมันรกเต็มบ้านนะเพราะว่าจิตใจเรามันรกไปด้วยความคิดรกด้วยความฟุ้งซ่าน因为呢，我们的老鼠啊，好多满，哎，家里满满都是老鼠，因为我们的心很散乱，妄念很多。嗯，หลวงพ่อเทียนท่านเลยบอกว่าหน้าที่ของเราคือเลี้ยงแมว 喂，啊，猫。龙伯田告诉我们，我们的责任就是养猫，给猫粮食吃。嗯，那，个，我们，的，责任，不是，去，抓，老鼠，抓，老鼠，我们的，责任，就是，养，猫，猫，长，大，了，它，自己，会，去，抓，老鼠。 เราเองก็เหมือนกันหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปห้ามความคิดไม่ใช่ไปจับความคิด แต่ให้สติมันไปจับความคิดของมันเอง我们的责任也是一样的，我们的责任不是去打压妄念，也不是去抵制妄念，我们的责任就诶觉性，就是培养觉性，觉性他自己会去看妄念。嗯，เราสร้างสตินี่ สร้างสติในการรู้สึกกับการเคลื่อนไหว ต่อไปสติกับการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะไปทันความคิดความหลงที่มันปรุงแต่งขึ้นมา我们的责任培养觉性啊、接下来呢，我们的觉，我们一动呢，我们就有了觉性，觉性它自己觉性他自己会去，诶、会去灭，诶、诶、 แม่แม่ว่างเนี่ยแปลมาก็ไม่รู้นะแปลถึงไหนแตว่าลงไปก็นะสติของเราเนาะมัน แต่ก่อนมันเล็กๆ เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ ให้มันเป็นมหาสติคือสติที่มีกำลังนะมีขนาดที่เยอะขึ้น 我们的解过去我们的觉性非常的少，小小一点点。那么我们的哎来信量，常常来信量，让我们的觉性强大起来。嗯，เหมือนกับแมวที่มันตัวเล็กนะเราต้องเลี้ยงให้มันตัวใหญ่นะเมื่อแมวตัวใหญ่นะมันจะแค่ขู่หรือแมวแค่ออกมานี่หนูก็หายไปละ我们喵，我们都来养喵养猫，把猫养大了。 啊猫啊猫长大的话，哎，这个老鼠猫一出来呢，老鼠它就自然灭掉了。嗯，啊，到呢变个猫，可能都都咧，都猫都大啦。这个时候怎么样啊？我们的猫是长大了还是小小一一点点呢？嗯哼，到呢鼠变个，鼠，它顾阿猫都怕，如果鼠它咪咬猫就。 这个时候我们的老鼠怎么样啊？老鼠怕猫了没有啊？还是老鼠老是来找向我们招手嘞？ <laughs> 嗯，对，呃，鼠呢，它就没怕猫，它就来要来，来关，来咬，来叨，要的。 <laughs> 或者我们的老鼠它不怕猫，它总是来诶打扰我们，来或者来，或者来跟猫玩。 แต่ไม่เป็นไรนะหน้าที่เราคืออย่าลืมนะอย่าไปคอยรำคาญหนู อย่าไปคอยรำคาญความคิด หน้าที่เราคือเลี้ยงแมวให้มันโตขึ้น没但是没有关系我们不要因为诶这个光亮而烦躁呃而而有不安我们呢的责任就是把猫养大就好了เนี่ยหน้าที่ของเราคือสร้างสติเนี่ย อย่าไปยุ่งกับความคิดอย่าไปไปพอใจไม่พอใจกับมัน我们的责任呢，就是来培养性量觉性，不要去跟妄量在一起，然后就开心，哎，满意不满意？嗯，ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีนะหรือว่าเป็นความรู้อะไรดูแล้ววาง不管这个妄量它是上量还是恶量 我或者我们知道了，知道了就放下。嗯，每再多知呢，知了，我要放下。嗯，这个知道了要放下，要放一样的放下。嗯，那本来我们不固定，然后放下，然后放下，然后放下。就当我们在培培养信量觉性的时候，我们知道了，然后就放下。 知道了方向การทำแบบนี้คือเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆ รู้อยู่แล้วก็วาง这样呢来这样做呢，我们就真正的活在当下，知道放下，知道放下。ชีวิตมันจะมีแค่ปัจจุบัน ชีวิตจะไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคต。我们的生命就只有当下。

生命，生命可诶，知道是什么呢？知道就是知道自己。就像昨天高鹏老师那个片子一样的，那如果我们的生命只知道我们的生更新接下来的话，我们就能够知道自己的心。 การรู้ก็คือการรู้ตัวนะคือรู้กายคือรู้ใจเนี่ยนะ知道呃知道这个身它就是知รู้ตัวรู้ตัวคือ就知道我们这个其实知道截止我们这个身体，它就是知道截止我们的身跟心。嗯，它มัจะตื่นจากอะไร ตื่นจากความคิดตื่นจากความหลง。从哪里醒过来呢？ 从妄念中醒过来，从迷中醒过来。เคยนอนแล้วฝันไหม ฝันนี่ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวพอสักพักพอรู้ตัวว่าฝันอ่ะความฝันก็หายไปตื่นขึ้นมา我们有没有做过梦啊？当我们睡的时候，做梦的时候，梦是妄念，哎，是妄 梦好像就是真的，可是当我们醒来的时候，它就是妄念，它消失了，没有了。กลางคืนเรียกว่าความฝัน แต่กลางวันเนี่ยเรียกว่าความคิดฟุ้งซ่าน晚上呢，我们说他是在做梦；白天呢，我们就说他是散乱和妄念。การที่เราตื่นก็คือนะพอรู้ตัวว่าหลงไปคิดมันตื่นมันหยุดความปรุงแต่งขึ้นมา 说醒过来呢，当我们诶醒过来的时候，我们的妄想跟散乱它就灭了。ตื่นเพราะอะไร เพราะว่าเห็นว่าการปรุงแต่งมันเป็นทุกข์ไง醒过来是什么呢？醒过来就会看，就说诶，就是我们诶在打妄想的时候，它就会带来给我们的苦。หรือบางทีก็ตื่นเพราะว่าเห็นพอไปยึดมั่นถือมั่นอะไรขึ้นมา จิตใจมันเป็นทุกข์或者我们哎有时候醒的看到的是哎我们执着哎执着所以它就是苦เคยไหมแบบเวลาเราเวลาเรา เออ่ทะเลาะนะแสดงความคิดความเห็นกับใครแล้วมันไม่ยอมแพ้กันเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในความคิดของเรา 啊，我们原来是这样啊？当我们诶诶，这个执着于妄想、妄念之中呢？这个就是苦，因为我们以为这个妄念、妄想就是我。ภาษาไทยมีคำหนึ่งเขาบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร。 <laughs> 刚才刚才那句我一说了啊，因为我们有时候我们不认识，我们不诶不承认自己是就是。 我们我们就是我们不承认自己输了，不承认自己输，呃，输了，所以我们执着于妄念，跟疯跟散乱，所以就会我们就会有苦，因为就，嗯，啊，也打架胜的是是魔鬼，打架胜的是。 在胜胜什么？胜哦，因为打打架胜的是麻将像接龙上的。因为打哎，这个你如果你胜的话，你就是哎，胜了他是魔鬼，输了他就是和就是。 孙子。代等到我们去对教对的时候，再慢慢来听，重新听几遍，重听。就是比，如，比如是素的鱼，好像是某。 是降生，他就是魔鬼，他就是魔鬼。我们认出，好像我们是君子，就在看他的降生。佛和魔嘛。啊，好，好像是魔。嗯，คืออะไรคือจิตใจเนาะจิตใจที่มันแบบอยากจะเอาแต่ชนะคนอื่นนะคือจิตใจของมารนะ 因为我们的心这个时候成为了成为了他成为了这个魔嗯แต่จิตใจที่รู้จักยอมรับความจริงนะไม่เอาแพ้ไม่เอาชนะไม่เอาถูกเอาผิดอันนั้นคือจิตใจของความเป็นพระ如果我们的心呢接受接受我们的失败那么这个时候我们的心就是佛嗯พระคืออะไรคือการ ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะ什么是活嘞？活它就是不执着、不粘着。嗯，คือแต่ไม่ใช่แต่เราอยู่กับโรคนะ เราก็ทำหน้าที่ แต่เราทำหน้าที่แบบไม่หลงไม่ยึดนะ我们在这个世，但我们在这个世界上呢，我们要负责任，我们要负我们的责任，我们负责任，我们不迷不执着。嗯。 อันนี้คือการปล่อยวาง คือการทำหน้าที่นะแต่ไม่ยึดนะในความทุกข์ไม่ยึดในเป็นตัวตนของเรานะ我们要放下，我们不执着，这个就是我们的责任。นะมันจะตื่นขึ้นมาเลยตื่นเพราะว่าเห็นความทุกข์เห็นความหลงมันก็ตื่นออกมาจากโลกนะ这样我们的心就醒过来了。我们心从哪里醒过来呢？从汤里面醒过来。 ั้นคนที่เข้าใจธรรมะนะจะมีคำหนึ่งบอกว่า เป็นผู้ที่ดูโลก我们我们诶降华的人，他就他就会知道，哎，我们只是去看这个贪而已，观看贪而已。โลกคือสมมุติโลกคือความทุกข์贪它就是诶世俗地贪 这个汤它就是，哎，汤心它就是，哎，属木科。鼠么是动汤个白了嘛？嗯，科属木，科木就是释迦法，它就是苦。嗯，鼠目呢，是东西，它没真，它没可以一直慢，很慢。这个释迦释迦的话，它不是真的。 我们就不去执着于它，不去量着于它。หรือโลกอีกความหมายหนึ่งโลกก็คือร่างกายกับจิตใจนี่แหละนะ也可以说这个诶可以说这个贪贪色，也可以说这个贪，它就是我们的身和心。ผู้ที่ตื่นขึ้นมาก็เลย ดูโลกนะไม่ได้เป็นโลกไม่ได้เป็นกับเขาด้วยนะ 哎，我们醒过来的人呢，他就仔细看，仔细看这个身和心，他不会去成为他。เนี่ยเมื่อตื่นขึ้นมานะจิตใจมันเบิกบานจิตใจมันมีความสุขนะ当醒过来的时候，心它会有哎，它有清安，而且有哎有华喜。เนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมนะ จิตใจจะมีความสุขหล่อเลี้ยงอยู่ภายในใจนะอืมเ 修行的人呢，这个清安他在心里面等着我们。嗯，那ก็จะไม่บึ้งนะ。哦，这样呢，我们的脸就会下来。ยิ้มภายในใจนะคล้ายๆเหมือนพระพุทธรูปนะนั่งอมยิ้มดูพวกเราอยู่就像佛陀一样心在笑哎心笑了脸也在笑嗯 เวลาปฏิบัติธรรมอย่าลืมยิ้มบ้าง เวลามันคิดเครียดนะอมยิ้มในใจนะ我们用功的时候，不要忘记了笑，因为我们的心很紧，我们的心要笑出来。เดินจงกรมก็อมยิ้มไปด้วยก็ได้นะ进行的时候，我们微微的笑也也可以。เวลาคนด่าเราก็ยิ้มดูตัวเอง อย่าไปยิ้มย้อคนอื่น 当有人骂我们的时候，我们自己的心也会下，不要去管，不要去管别人。嗯，มัเมื่อเรายิ้มนะจิตใจเราจะเบิกบานจิตใจเบิกบานจิตใจจะมีความรู้เนื้อรู้ตัวได้ง่าย我们会我们笑了呢，我们的心就会有就会有就会开，心开了，那么我们就会知道自己的身和心。嗯，บางทีบางคนคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้ว ต้องทำนิ่งๆต้องทำคึมคึๆนะ有些人来用功修行呢，认为我用功的以后呢，觉得很静、很静的、定定的。ที่จริงปฏิบัติธรรมแล้วย่อมมีความสุขมากขึ้นนะ其实呢，我们来用功以后呢，我们就越来那个心，它就会越诶，越心就会越来越开的。嗯。 เราปฏิบัติเนี่ยเราจะดูความก้าวหน้าของตัวเราตัวนี้ก็ได้ดูว่าจิตใจมันมีความสุขง่ายขึ้น我们用功，我们就可以知道我们是否有进步，我们的心是否越来越开朗。เป็นคนง่ายขึ้น กินง่าย นอนง่ายอยู่ง่าย就会很人就会很简单，吃的很简单，住也很简单，穿，ง่ายองก，穿也很简单。嗯。 แต่ถ้าใครปฏิบัติธรรมแล้ว ยังกินยากอยู่ยากนอนยากอยู่นี่แปลว่าเออยังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่ถ้า如果有人来用功修行用功以后还哎吃吃也很忙้就是吃也很讲究住也很讲究睡也很讲究那么就证明他还没有多进步没有多少เพราะอะไร เพราะเราปรับตัวปรับใจ ได้ง่ายขึ้น因为我们的心跟我们的身它越来越简单การปรับตัวปรับใจคือเรายอมรับความจริงแล้วเราก็ปรับไม่คิดเปลี่ยนคนอื่น แต่คิดเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราเองเป็นหลักเออ越来越生心越来越简单是不会去诶去改变别人来改变的是自己的生和心คนขาดสตินี่ คิดแต่จะไปคอยจ้องปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่งโทษคนอื่นเอ呃，人没有觉性的人，他就整天想去改变他人，改变别人。嗯，แต่ถ้าเรามีสติเราจะกลับมาปรับตัวเองนะปรับอะไรปรับใจที่ทุกข์ให้เป็นใจไม่ทุกข์那如果我们有觉性呢，我们就会来改变自己。改变自己什么呢？改变自己苦的心变成没有苦。 ปรับใจที่คอยไปเพ่งโทษคนอื่นกลับมาเพ่งโทษตัวเอง改变我们去那个心要去改变别人的心回来改变自己นั้นเราเนาะเราฝึกตัวเองเนี่ยกลับมาดูตัวเองบ่อยๆ那么我们诶来改变自己就是常常回来觉知自己知道自己ความถูกของคนอื่น ความผิดของคนอื่นเราก็ เรียนรู้เอาเป็นครูสอนตัวเราเอง别人的对与错，我们把它当做老师来教导我们自己。แล้วก็สติจะบอกเอง ถ้าบางครั้งเรามีหน้าที่ต้องเกี่ยวข้องต้องเตือนต้องบอกสติก็จะรู้เองอ้อสมควรต้องบอกหรือสมควรต้องเฉยไว้ก่อน觉性他自己会，或者有时候我们有这个责任去，哎，告诉别人的时候， 觉性，他就自己会知道怎么样去跟人家说。嗯，แล้วก็ท่าทีถ้าเราจะบอกจะเตือนกัน มันก็จะเป็นท่าทีที่เรียกว่า ด้วยความหวังดีจริงๆ ไม่ได้ทำด้วยความโกรธความไม่พอใจท่าทีท่าทีท่าที就อ呃，องอ๋อ 或者有时候呢，有些举动举动呢，我们不是跟人家说的，那么我们去告诉人家，让人家把他不良的行不良的举动把它改改正过来。嗯，那，那我们，可以可以，培养呐。有时，候，个要住个夫妻，那，那我们住个屋，那，他要住个夫个屋，个夫妻，那，那我们住我们住个屋，那，他要住个夫妻，我们 因为我们在这个世间上，我们必须跟大众在一起。到用万年，到万古年呢，就会有更多人来测试我们的。嗯，今天跟明天这两天就会有好多人来了，那么这个时候就用决心来考自己。嗯，我们看到。 别人，我们听到别人的声音，我们回来知道自己。ลองดูเราจะเห็นข้างนอกวุ่นวายเห็นข้างในสงบได้ไหม我们来诶来诶讲示一下，我们看到外面很热闹、很烦躁，我们的心是否能宁静、平静？เราดูนะถ้าเราปฏิบัติทำได้ดักจริงๆเราจะเห็นเออ คนอื่นวุ่นวายข้างนอกวุ่นวายแต่เรารู้ตัวอยู่เนี่ยมันสงบขึ้นมาอ啊、呃，我们来观看自己。那如果我们是一个真正的用功的、真正诶用功的人的话，我们就可以看到，诶，外面很混乱，外面很烦躁，但是我们的心，它也一样的可以宁静平静。อันนี้เนาะมันจะเป็นการทดสอบตัวเราเอง เราไม่ได้หนีโรคแต่เราจะอยู่กับโรค แบบเป็นผู้ดูโรค这个就是一场考试，我们没有去逃避这个境界，我们跟这个境可以跟这个境界在一起。ถ้าเราทำแบบนี้ได้นะ เราจะอยู่ได้ในทุกที่那如果我们可以做这样做到的话，我们在哪一个地方都可以。嗯，แม้บางทีนะ เราไปอยู่ในที่ ที่วุ่นวาย หรือว่าที่ที่ทุกทรมานนะ แต่ถ้าเรามีสติเราก็จะอยู่กับมันได้นะอ่า这样呢，有时候我们会在一些很繁杂、很很嘈杂的地方，或者诶有很苦的一些很苦的境界，我们就诶没有关系啦，就可以和平相处啦。มี มีฝรั่งผู้หญิงคนหนึ่งนะ เขาเป็นนักข่าวเขาเป็นนักข่าว 有一个外国人，他是一个新闻记者。嗯，เขาไปทำงานที่ประเทศในแถบแอฟริกาแอฟริกาคืออะไรออ他在美国的一个诶一个区一个地区工作。อมไปทำงานประเทศนั้นมีมีโจรมีอะไรเยอะมากอม 在那个地方呢，很多穷人。嗯，วันหนึ่งนะเขาถูกจับตัวนะจับตัวไปเรียกค่าไถ่จับตัวไปไปแบบเอาเงิน ไปขอเงินจากทางบ้านอ๋ออ๋อ有一天他被人家绑架了。อืมเขาถูกจับตัวแล้วก็ในขณะที่เรียกร้องเงิน เนี่ยเขาก็ถูกขังอยู่ในคุก 可能就是他没钱嘛。就是，我来，他们把来我。啊啊，因为他被绑架了，他又没有钱，所以就被抓去做，被他们，哎，将哎，就是关起来了。嗯，但เคย但是这个哎。 哎，这个哎女士呢，这个女人呢，她有曾经参加过这个禅修毗婆尸那的禅修。嗯。佛ตอนที่เขาติดคุกก็คิดถึงอะไรไม่ออกไม่มีที่พึ่งเขาก็เลยเจริญสตินะเจริญวิปัสสนาอยู่ในคุกนั่นแหละ。当他被关起来的时候，他求作无门，他就想起了毗婆尸那。嗯。มีวันหนึ่งนะ เขาก็ถูกโจรที่จับตัวเขาแหละนะเอาไปข่มขืน有一天呢，他被这些绑架的人诶强奸了。嗯，เอาไปข่มขืน แต่พอขณะที่เขาถูกข่มขืนนะ เขามองเขามองดูคนที่ข่มขืนเขา หรือมองดูตัวเขา มันไม่เป็นคน มันเป็นเพียงแค่วัตถุ เป็นเพียงแค่ร่างกาย当那天被强奸的时候，他就观看到了强奸他的人并不是人，自己也不是人，只是一个阴阳和合的一个形象而已。ความโกรธความเกลียดนะมันไม่มีในใจนะ心他就没有嗔恨啦。嗯，มันเห็นแต่ว่าคนมันหลงเนะมันมีแต่ความหลงเลยทำกันเช่นนี้ 他只是看到这个人迷了，他就是这样做而已。嗯，มันเห็นเป็นความหลงเนี่ยมันเกิดความสงสารเกิดความเมตตาขึ้นมา当看到他这个人迷的时候，看到是迷的时候，他的心就升起了慈悲心。เขารู้สึกว่า ขนาดเขาโดนเกิดเหตุการณ์นี้นะแต่เขาไม่รู้สึกว่า มันเป็นทุกข์หรือว่าเป็นความโกรธเลย 当有这些事发生的时候，他没有看到自己有嗔恨心和苦。嗯，พอสุดท้าย呐，พอญาติพี่น้องเขาเอาเงินให้โจร呐，他他就被放回回到他的国家。当最后呢，他的亲戚朋友拿钱来了给这些绑架的人，他就回国去了。嗯，但最后，他他就回来。 ในประเทศที่แอฟริกาเหมือนเดิม但后最后呢他还是回到美国来กลับมาเพื่ออะไร กลับมาช่วยเหลือมาพัฒนาคนในประเทศนั้น来美国做什么来北来美国帮助这些人นถ้าเป็นคนทั่วไปเนาะถูกจับในประเทศนี้ถูกข่มขืนในประเทศนี้เนี่ย คงไม่อยากกลับมาอีก

มีเมตตาอยากจะช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความทุกข์นะ在他的心里面只有怜悯和慈悲心，哎，所以他就从这个苦里面走出来。จะเรียกว่าใจแบบนี้คือใจที่เป็นพระเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เอ呃，他这样的心呢，可以说他的心就是佛心，哎，就是佛，也可以这么说。นี่การฝึกวิปัสสนาเนี่ย ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งๆทที่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่啊，修这个毗婆舍那呢，我们的人这个身是人身，但是我们的心可以做，可以是做做活的心。嗯，เราเองเนาะก็ลองฝึกให้เยอะๆเราจะเข้าใจตรงนี้ได้ มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่า แต่มันเป็นความจริงที่ทุกคนสามารถทำได้นะเออ我们要来 哎，精进用功训练自己，常常训练自己。哎，并这件事情并不是我说的，只是说说而已。这件事情是真的是这样，我们也可我们也可以一样做到这样。เอ็มมาเคยได้อ่านนะเคยได้อ่านถึงพระจีนนะรูปหนึ่ง啊，和尚，我曾经。 诶有看过诶一位中国法师的书吧？中国法师的书。嗯，แต่จำชื่อไม่ได้แล้วตอนนี้但是忘记了他的名字。แต่เป็นเรื่องราวตอนที่สมัยที่คอมมิวนิสต์เนาะมายึดประเทศใหม่ๆอ๋อ他以前是一个共共产党人。 ก็มีเนาะพอตอนที่เรียกว่ายุคปฏิวัติวัฒนธรรม ยุคสี่คนที่ที่ฆ่าพระที่ทำร้ายวัดเยอะๆยุคอ๋อ就是在诶文化革命的时候ยุคยุคนั้นใช่ไหม ก็จะมีการแบบในคล้ายบีบบังคับให้พระศึกหรือว่าทำลายวัดเยอะแยะมากมาย

警察来这里做，嗯，啊，那个在他住的那个寺院呢，那个时候有很多金人来监视。嗯，ก็ที่จริงนะที่จริงหัวหน้าเขาสั่งแค่ให้ดูเฉยๆไม่ให้ไปทำร้ายเออพระ因为那些 呃金人的那个呃告金光呢，就告诉这些金人不要去呃伤害这些和这些和尚出家众。嗯，แต่เพะเอิญทหารที่ดูตอนนั้นไปกินเหล้าเลยเกิดความเมาเกิดความคึกขนอง可是在那里江氏的金人因为喝酒喝酒以后就醉酒了อืมก็เลยเข้าไปทำร้ายหลวงพ่อนะลูกนั้นจนกระทั่งเกือบตาย 哦，就到寺院里面去伤害了这个法师，这这个法师，这个法师就被他整死了。嗯。还没死，就被他整得差不多要死了。哈哈哈！哈来，再来。再来。啊，就要 d i 呢。好，早上早，六点就来读诵佛，他哦。 ท่านเกือบตายแล้วเราจะเอาอยัางไงดีอ่า当早上起，哎，早上的时候，这个侍者来看这个法师的时候，哦，这个法师，这位师师傅被他整的差不多要死了，怎么办好呢？嗯，ลูกศิษย์บางคนก็บอกว่าหลวงพ่อแก่แล้ว โดนทำร้ายขนาดนี้แล้วปล่อยท่านตายไปเถอะ。哎，有些有些哎弟子就说，哎呀。 哎，师傅这么老了，被打得这么严重啊，肯定要死了，随随他去吧，就让他死吧。แต่ท่านนะแม้ถูกทำร้ายจนเกือบตายนะแต่ท่านยังมีสติรู้ตัวอยู่但是他虽然被整打得快要死了，但是他还是有觉性。ท่านบอกว่ารักษาเราอย่าเพิ่งให้เราตาย 啊，他说，诶，医治就是说去医治，不要让他死。嗯，ลูกศิษย์บางคนคิดว่าทำไมหลวงพ่อกลัวตายเหรอถึงให้ต้องรักษาให้หายไม่ให้ตาย啊，有些弟子就怀疑说，哎，问师傅，师傅害怕死吗？怕死吗？为什么要去医治呢？嗯，แต่หลวงพ่อท่านบอกว่าอ่า เรายังไม่อยากตายเพราะว่าอะไร ไม่อยากให้คนที่ทำร้ายเราตกนรก但是这位法师就说我呢还没有想死还没想死为什么呢因为不想这个哎整我这个人他下地狱伤害我的这个人下地狱เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใครที่ทำร้ายพระที่ปฏิบัติดีเนี่ยโอกาสที่จะตกนรกเนี่ยมันสูงมาก为什么呢？

การประพฤติธรรมเนี่ยเราไม่ได้โกรธ หรือเกลียดคน แต่เราละความโกรธ ความเกลียดในตัวคนออกไปเหเสียได้我们呢，真正修行的人呢，他不会去讨厌别人，他也不会去嗔恨别人，但是他可以从自己的嗔恨跟讨厌里面，哎、离开走出来啊。เมื่อละความโกรธ ความเกลียดออกไปได้ ใจก็มีความเมตตา มีความสงสารเข้ามาแทนที่当我们能够放下我们的嗔恨和厌烦的时候我们的心呢就会有เมตตาสงสาร我们的心就会有诶有慈悲心还有灵敏心อันนี้แหละเรียกว่าโพธิสัตว์เดินดิน这个呢就叫做菩萨เนาะโพธิสัตว์นะโพธิสัตว์ 嗯，菩萨，啊，这个就是菩萨。嗯，对啦。哈哈哈哈哈哈哈哈哈，嗯，嗯，过中秋呢，大家过。老爸就在这里，我们一起念佛。嗯。